سيباقة فسر علينا فإما إلى صحبته زيادة إلا في سيخ سيخ خضر سلطان حضرت هذا خبر صلى الله عليه وسلم her şeyin başına bir fikri, bir ki, maksud Allah olması lazım. Gaye Allah olması lazım. İnsanın hedefi Allah olması lazım. Eğer eğer gaye Allah olursa, maksud Allah olursa, hmm. insan istediği yere varabilir eğer gaye maksud Allah değilse o zaman şeytan aleyhi nalet müdahale eder insana nefis yapar vesvese yapar insanın yolunu şaşırtır İnsanın hayatı Allah olduğu zaman olduğu zaman insanın çok şeyleri hal olur. İnsan istediği mesafeyi kat edebilir. İnsan istediği yere de varabiliyor. Merakaya Allah olduktan sonra dünya menfaati makam ise, mevki ise, nefis ise hepsi bertaraf oluyor hiç o zaman hiçbir tanesi devreye girmiyor. Çünkü maksud Allah'tır. Gaye Allah olması lazım. Hatta bir tarihte bir olay olmuştu. Menzile geldiği zaman ben kızmıştım artık o şahsa, o gece o terk etmişlerdi. ondan sonra yani pişman olmaya gelmişti yaptığı hatadan dolayı Sultan Hazretlerine pişman olmaya gelmişti. Ben tekrar kovmuştum ona. Kovduktan sonra bir daha gelmedi. Sultan Hazretlerine kadar gönderdi. Dedi ki oğlu öyle yaptığı için biz gelmedik. Şeyda kadar sallallahu aleyhi ve dedi ki demek ki yalan, yalandan gelmişti. Eğer hakiki gayesi Allah olsaydı pencerede kovsaydık kapıdan girecekti. Kapıda kovsaydık pencereden girecekti. Şeyden kovsaydı arkadan girecekti. Yandan kovsaydı önde girecekti. Demek ki gaya Allah değildi. Ah. Eğer hakikaten insanın gayesi, maksudu Allah olursa insan hiç kimseye bakmaz. Ne halka bakar, ne insanlara bakar, ne dedikoduya bakar, ne hakarete bakar, ne lafa bakar. Ama insan eğer gaye Allah olmasa o zaman nefis devrede nefis de devrede olduğu zaman en ufak bir kemilimeyle insanın kalbi bozulur, insanın kalbi incitir, insan terk ediyor. O zaman insan demek ki tam hakikiyle insan Allah'a gerçek tam manasıyla dönmemiştir. Gayesi Allah değildir. Zayıf bir şekille gelmiş olabilir. İnsanın maksudu Allah olduğu zaman insanın bütün dünya insanları başını toplasa tank olsa, top olsa hepsini de insanı hedef seçseler dahi insan miskal-ı zarra kendi fikrinden, kendi davasından, davası nedir? Allah için o zaman insan dönmez. Mümkün de değil dönmesi. Ama dünya ise nefis ise, makam ise, mevki ise, menfaat ise menfaatın bittiği yerde dostluk da bitiyor. Muhabbet de bitiyor. Aşk da bitiyor. Her şey bitiyor. Demek ki o zaman Allah değil dünyadır. Onun için Seyyid-i Kadasallahu Aleyhi Sultan Hazretleri sığ sığ niyetimizi Allah için getirmemiz lazım buyuruyordu sohbetinde. Niyetimiz halis olması lazım Allah için. Thank ừ. you. kalbimiz Allah ile meşgul olursa o kalbin hedefisi de hedefi de Allah ise insan çok daha güzel menfaatler alabilir. Zara ehli tasavvufla öyle demişler. Kalbin aynası insanın dilidir eğer dilimiz güzel laflarla ederse, güzel sözler sarf ederse, fısık değilse, fücur değilse, yalan değilse, küfür değilse, pislik değilse, o zaman kalbimiz de demek ki temizdir. Allah'a bağlıdır. Eğer dilimiz kötü laflar söylerse, gıybet yapıyorsa, küfür söylüyorsa, şeriatın dışındaki kelimeler sarf ederse demek ki kalbimiz de fitneyle, fücurla doludur. Öyle buyurmuşlar. Dil kalbin aynasıdır. Onun için hakikaten insan baktığı zaman demek ki gayri ihtiyari olarak da bazı insanlar kalbindeki olan iktida yani kuvveti güçünden haberi olmadan dini ikrar ediyor ve söylüyor. Onun için daima kalbimizi maksud Allah olması lazım. Gayemiz Allah olması lazım. Eğer bunlar olduğu zaman hem dinimize hakim olmuş oluruz hem vücudumuza hakim olmuş oluruz, hem gözümüze hakim olmuş oluruz, hem elimize hakim olmuş oluruz, hem ayağımıza hakim olmuş oluruz ki harame tevessül etmeyecektir. O zaman bizim de bağlantılarımız Allah'a çok daha kuvvetli olmuş olur. Bütün dünya başımıza toplasa tanklarıyla, toplarıyla, bütün teknolojiyle miskale zarra insanın o güzel inancında bir zerrecik dahi koparması mümkün olamaz. Ama ve lakin öyle değilse eğer dünya değilse, eğer menfaat on filandaysa, eğer Allah değilse, görüş göçe ise, makam ise, mevki ise en ufak bir hareketle biz terk etmiş oluruz ve gideriz. Ve kadasallahu ve sırarahul aliye ile bizim sohbet etti. Bir bir zat irsada gidiyor. Bir türlü kimse tövbe etmiyor. Yandaki insanlar bir kurba bir keramet göstermen lazım. Bu insanları irsadı için bir şeyler görmesi lazım ki bu insanlar tövbe etsin. Kaç gündür geziyoruz kimse tövbe etmiyor. Ece madem öyleyse yarın cumadır. Cumadan önce bana bir hayvan seçip kemikleri her şeysiyle beraber dağılmadan bana getirir. Taslıkları da bana onu da ayrı yıkayın getirin. Öyle yapıyorlar. Namazdan önce cemaatin önünde sağlıyor bitirdikten sonra kum bi iznillah diyor. Allah'ın izniyle kalk. Tavuk fırlıyor pencere çıkıyor. Bütün halk o zata hücum ediyor tövbe etmeye. Tövbe ettikten sonra hiç kimse kalmıyor. Namaza kalkıyorlar. O taşlıyı bağlıyor kendi karnının ile bacağın arasında. Rükua gittiği zaman o patlıyor ses veriyor namaz bitirdikten sonra bakıyor ki kimse kalmamış, yandaki o sofiden başka kimse kalmamış. Dönüyor sofya bakıyor, kim ediyor. Öyle buyuruyor zaten. Üfürükle gelen hava ile gider. Demek ki gaye eğer Allah için gelmiş olsaydılar maksud Hedef Allah olsaydı keramet değil de görmek görmekte değil sırf Allah rızası için olmuş olsaydı hayat değil ne olursa olsun ne sesler gelseydi gelseydi günah terk etmezdiler. Onun için Seyda Kadasallahu Aleyhi ve Sellem sık sık Maksud Allah olması lazım. Ya. Gaye Allah olması lazım. Hedef Allah olması lazım. İnsanın hedeften sapmaması lazım. Yoksa eğer insanın gayesi Allah değilse, maksud Allah değilse, dünya ise, makam ise, mevki ise, manfaat ise, para ise, pul ise, en ufak bir hareketle insan İçer gider, ne mürşitten fayda görür, ne mürşid onlardan fayda görür. Onun için maksudumuz, gayemiz Allah olması lazım. Niyetimiz Allah olması lazım. Ne Niyet çok önemlidir. Onun için gaya Allah olduktan sonra maksud Allah olduktan sonra muhakkak ki insan fayda görecek fayda görme, görmemesi mümkün değil. Yarın insan bakıyor ki Rosta'da sallallahu sıratada büyük irşadında Sultan Hazretleri'nin büyük irşadı İnsan bakıyor ki bütün niyetleri Allah içinmiş. Miskal-ı zarı Allah'ın dişinden çıkmadılar. Onun için doğudan batıya, batıdan kuzeye, kuzeyden güneye her tarafa irsad ettiler. Mevla Gavsi İzzan Kadassallahu Asrar Aleyhi'yle buyuruyor. Hakiki irşadın başladığı şeytanı müdahale etmediği zaman insan nasıl biliyor? Eğer insanın dört tarafında irşad devam ederse o zaman şeytan da müdahale etmesi mümkün değil. Eğer bir tarafta irşad olursa üç tarafta olmaz. Şeytan müdahale eder. Hakikaten insan baktığı zaman olsa Sultan Hazretlerine dört yanda bütün tarafta her yere irşad ettiler. Her tarafta insanları o güzel ilahi maksudlarına gel ettiler. Uzak yerlerden, yakın yerlerde de yurt dışında, yurt içinde her tarafı insanları başına topladılar. Çünkü maksud Allah için. Manfaat önden yoktu. Makam yoktu, mevki yoktu. Ve hakikaten insan bazen binlerce insan oluyordu menzilde. Seyda Kadesallahu Esrarı haline geldiği zaman insan bakıyordu ki ona sırf İnsan baktığı zaman bakıyor ki tek Allah'la meşguldür. Hakla meşguldür. O, o topluluk, o kalabalık bir insan olsaydı insan da tefekkür ederdi. İnsan bakıyordu. Hiç bu kadar insan mı gelmiş, bu kadar mahlukat mı toplamış, hiç onun hiçbir insanla değildi. O Allah ile meşguldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çoban kadar bile kendine bakmıyordu. Sonra o Allah'a bakıyordu. Onu hedefi Allah idi. Maksudu Allah idi. Başka bir şey değildi. Bazı 10 gün, 15 gün, 20 gün bir sarayı bile yıkanmasına izin verilir. Ne olacak? Millet sarığa mı geliyor? Millet cibbeye mi geliyor? Millet sistane mi geliyor? Eğer millet bunu benle bunu tanıyorsa tanımasın. İşte Allah maksud budur. Gaye budur. İnsanın gözüne girmek değil. Önemli olan insan Allah'ın katına, Allah'ın merhametine, Allah'ın şefkatine girmesidir. Yoksa insanların gözüne girmekse pek bir şey insan anlamaz. Onun için her zaman niyetimizi Allah için getirmemiz lazım. Laura Gavs Kadasallahu sallallahu aleyhi ile büyüyordu. Sonra kızma, kızma büyümüş sohbetinde. Demiş ki vallahi ve vallahi buluk çağrına erdim şimdiye kadar dünya ve ahiret ne işi yapmışsam evvelen evde çıktığım zaman niyetimi Allah için getirmiş. Allah niyetini, maksud, gaye, bütün her şeyini niyetini Allah rızası için getirmişsin. Sonra evden çıkmışsın. E öyle yapan insanlar da öyle büyükzatlar olur. Gavsları kaldırır, sultanları kaldırır, dünyaya getirir, yetiştirir. E madem ki biz de onların çorbasını içmiş isek, madem ki biz de onların elini tutmuş isek, Madem ki biz de onların halkasına katılmış isek, neden biz de öyle olmayalım? E haşa o emir sırf onlara var. Hayır. Hepimize var. Mutlaka biz de onların yolunda gitmemiz lazım. Biz de onlara aynı onun gibi mutabaat etmemiz lazım ki biz de onlarda fayda görelim, onlar da bizde fayda görsünler. Ali hani Hoca azan oldu mu? Azan oku. Allah'a Ekber.